Aste azken ero bezala Kirolez Blai saioekin hasiko gea, lehen aipatu dugu, beho bia donosti ingo dugula gaur Jose Miel López Tabilek. Eunon, Jose Miel? Eunon, jo, ze kargatzu, xandara, kamixetak eta flagerak eta... Ez, botatako iduna egin ingoet. Kurri? Bai. Ai, gaxua, gaxua. ez ziritxiko ez da irune ere. Tako japurtu eta eh, zimestu geho. Bileka, eh, zea, puskatu eta jazta, ah, berdin duta gehiatuko nien gona orduan ikusile bezala, animatzen. Han hartzak esan dugu ez gehala urrutire eritxiko, baina pentsatet gaur ingo dugula. Beha bi batik asintu. Beha zer daki, beha zer daki. Uste du beha dira bezala, beha bezala denako zer. <laughs> Bueno, hasiko beha ez. Hoi da. Vale, bueno. Eta agurtuko etxugu, ba, zera, gure, gure gombidatu bat ez. Hoi da. Hemen eskubira Felipe Michelena. Uh mhm. -huh. Oga etxotarra, guardion. Kaixo, guardion. Oki etorri. Ezkerreare beste goa etxotar bat. <laughs> Eh? Javi Eskudero. Oh. Eguar dion? Iba, iso. ongi torria? Orduan gaur ez da hoi hartzun irratia zure saioan, ugalde txu den da. Bai, bai, bai, bai gaina... Zegio irati etxe beste bali madugo. Oide, irratia etxe beste ere, <laughs> ugal txotarra. Orduan ikustu gaur euna dela, pixka bat ere, ez? Ugal txotarra ere zagatik. Oida. Eh? Bueno, ba, hazi goea, eh, mutilak? Bai. Eh, bueno, Felipe, dono, beho donostia, eh, ez tegit, zenbat eh, urteia parte hartzen dukela, edo, edo nola asuntua? oh, aspaldi hasi nion imate, honekin. Bai. Hamasi urtetan hasi nion, eta guan ez dit, esango zen bat urte txuter, minio... Bueno. bat jokinak, hogeiti bai, eh. gora, hogeiti gora. Hogeiti gora, eh? Bai. Urtero, urtero? E, urtero ez, urte batzuk izan du nizkin, enula gogo ondilek izaten igan, degoizetan esnatzekoa. Bino, geho berriz adinakin aurrea berriz etortzatzuk, beste eh. garai batzuk. Bueno, bueno, eta prestaketan dut dihua. Bueno, urtero modu. E, bai. gaitu urte guztian, eta azken finen izaten du, beho izaten du denontzako pixka gogorputza gorputza ikusteko modua. Ah, bai. Bueno, bueno, eta zu Javi? Ni berriz, ni berriz aurten beho eta maratoia eh, ikikan ez, ez, ez diar izango, zertik Bueno, hilabete batzu pasai izkeit eh, lesioakin eta, bueno, ba, geldik egon behar izan duit. Orduan aurten bide bazterrin inbirila pasatzea. Bueno, oire egin berra da, eh? bide bazterrin. Bai. Batzu, batzuk amak dandu gatzuk, eh? <laughs> hori gira. Bai, bai. Pena ez? Bai, bai, bai, bai, pena. Bueno, dena den, eh, igaz ere maratoia bakarra korritu nien eta aurten ere hoi prestatzeko asmo nien. Zortik, e, eh, beho biatik maratoira bi aste bakarra editzei jo, eta, bai. eta rekuperatzeko eskaisa izaten Eta aurten ere ez nian pentsatzen itia, baino Bueno, bai. azkenian ez bat eta ez beste. Bio normalia ditxenteko dut, eh, maratoian parte hartu eta prestaketa bezala peobia edo, edo ondo tozen zuten ere, Bai, beste urte zuten egin izan du diat, e, prestatu eta horren entrenamentu horiekin maratoi egin. Eta hori oso oso motza garritzen dek entrenamentu aldetik eta bukatu ere ba, nahiko, nahiko larre. Bai. Eta lehen gurtian probatu nien alderantziz. E, maratoia bakarra prestatu. Ta, eta ba, geho bukatu maratoia ondo eta horko rekuperazioare asko zobeto. Bai. Eta Felipe atope preparatzen beti bezala, e, eh, beho bila donostia. Beho bila donostia bakarrik ez, Josemi? Ez, jo kio ingo bazaki, beho kio txileo bestia, guai beho bila donostia Ba, hau izaten duk bat gehiago. Bai, beho ietzak, ba, eh, ez diogat sortan. hortan. I juten jazor, kompetitzea, eta beti hor, ordu, ordu, ordu, ordu begira. Ba, Kuste gatiuk, paz, beti. Eh, zea, puertu hortan, eta derrepente, Filipe altzen hori. Korreka biruz bineo gehiago. I, hor baki, zeiten dugun, hortxe, izaten jo aukera pixkat eh, zara, hartzakeko inguru urte iritsi milo lan, jotekoa. jotekua. Gaurko malda, nahiko puliki joten gatzok. <laughs> han, han ikusten egoten dinak, izaten txek suertia, puliki puliki ikustekua denoi. <laughs> bueno, agurtuko dugu, <laughs> beste da konbidatu ba, bestu bat dutxotar bat, eh? Ja, iratzi eh, dugu. iratzi telefono, ez da, on hon, iratzi. Eguarri Bueno, ongi ya berri ere, eh? Bai, bueno, zure bakitor, eh, prestaketan, planetan zabiltzala ere, eh? Ba, bueno, prestaketa, no? <laughs> ba, no, zerbait bai, eh? Oso zer joena zaitzen minio bai, atea iten gabentzat. Bueno, atetzeko prestatu inmer. Bai, bai, bai, zoze prestatzen ga, bai, bai. bai. bai. Ze entrenamento mota, azti honetan adibidez, ze, ze entrenamento mota e-, egiten aizea? Bueno, azti honetan, azte burun larun bat ate igan ninun, ordu bete pasakorri, eta atzo beste berroita mar bat minutu. Eta uh -huh. uste gunin ikuskot, ba, xoabe, xoabe zehoz egin, eta Oixen. Bueno, bueno, izu, eh, ez da gutxi, eh? eh zura makere partazen du, ez? Bai, nea makere bai. Madre jagaterra, <laughs> bai. Bai, bai. <laughs> Eh. Beak inatetzen az, eta gero irun, irun pasatzen utenin oraia nien erritmo hartzut, eh. eta jo metan ikusten gaberritze. Eh. Zer bat urte ja amak partazen du? Uste pila uh. bakan, goda ez? Ba, nera amak eh, amargarren aro gehiu izango du, eh? Bai, eh? Eta zuk bai. zenbat uste? urte? Nik aurtengoa bosgarrena eh, bosgarrena daukazu. Bai, bosgarrena, bueno, bai. Eta momentu gorrena horre ibilaldia, ibil eta hortan, non nun da zuetzat? Nei jentzit, nei jentzit luzina portua. Portua, ez. portua, bai. 3 kilometro ez dakit, ez dakit, ez euro oso luzi jentzitoi, bai. Mm-hmm. Baina mm -hmm. jendiare gutxi, joten da hor animatzen, eta yeah. nabaitzen da. Bai, luzi egiten da, ez, tramoi, bai, ez? luzi egiten da, bai. E, Felipe, ala e, eh, luzi egiten dek tramoi, ezakua. Eh, nei, nei luzina beti, trintxerpetik hartzakea gure jotzi egiten zimote. Bai. Ni, ni ara nik trintxerpeko azpilo hortan jongi joten nahi Horko maldo hortan, han izan ditik, indarri gabe hoten nahi da eta hartxe bugatzen txuk nezea guztia. Bo, ja urtero, berdina? Urtero berdina izatok. Ordu alatu, berko dek ire prestakuntza? Zer da, dekor fallua. Alderan, zizim oh. urkeleo behu bia, donostik eh? zara behu ez da normala, urtero fallu berdinitia, ez da, ez? bueno, bakoitzak bez... oire psikologikoa igual izango, ja, ja iristen deni norrea, ja, esan, ba, hau da gorrena eta bai, hor txet. Dik usut, mirari, oire gor, urtetan gola dihula eta ez dikitik usute arazoa. Javi, e, eh, ietzako, no, da, gorrena? Bueno, <clears throat> egia e, eh, portu arte, portu izaten dek, e, ama bost edo inguru hortako kil, kilometro izaten dek, eta ordura arte, ba, bueno, e, nola, nahiko prestatuta joten gehan denak ere, ba, nahiko errexe iristen gara, baina, karo, gehortik gane aurre ere, hondik asko betitzen dek. Hmm. Eta Felipek esan bezala, aldapa, aldapa potentea. <laughs> Geoportua, ba, nola jende gutxi jodon, da zean, ba, asirako animazioak eta igual, ba, falta motatzen, juk. Eta gero ja animazio asko batzeo, baino indarrak eskaz. Ja, ja. Alare, gaina, urten e, eh, irakurri dut, hogeita bost bila eta bosteun korrikalari. Horrek esan du ere, korrikalari asko eta zaliak ere, birian ere, animatzen ere, pila bat izango gehala, noski? Bai, bai, eta jo, eskertzen da gaina, eh? Da, netzat karrera bat, bueno, niko zongi pasatze dut, beste animo eta hola, eta gaina nik jutenaz desfrutatzea, ez da, pentsa, erlo gabeta den atetzenaz, hola, gorputak ba, e, eh, markatzen du ritmo ikasoen, eta hola xe. Bai, bai, izan zuekin zuk bakit jaten zela disfrutatzea, ondo pasatzea, ez? Bai, bai. Eta albaldima da ere parajea ez tegit, zepetiko parajea dia, baina, bueno, jendia ere, askotan da gainean zuek jendia e, eh, kaso itxia dugu zautzea, kukan eh, Bai, baiz horrem dira pila bat dena batean, zaila da. zuek askotan arraxu ikusten zute jendea. Ba, gaina askotan, ja ezaguna bak, ezkizun duen dauden, ara bai. hemen, aizpa egoten da hemen, lehen hemen ez dakizein, eta poten da, ez dakit, motivazioa da, ez, claro. zein ikusiko zuen, eta egia esan animuk indara handia emateute. Uh Bueno, bai, Felipe, bai. Felipe, bakik Jute jaz korreka bezala, eta nik usut baino minuak jo, ordu laie behitzea den uste beti jo lende har edo lende bisikua Horrek ez da dik, kriston kainan zaten dukera batputzai. I, paisajeak usteko urte guzti emat, jo nahiko una, Egun e, hortan korritea. Eta, i, relojoi nire, atetzen ar gabe, eh? Bina, ah, bina, bina, bina, bina, bina, kontentu itxea, no? Bai, eh? bai bueno, ibetik hor eh, normalia lendebiziko jartzu barra, edo hor txibitze, zaget, eh, aurrean, normalia. Claro, eskudero atentze ez denin, bai. Bai, pille, <laughs> zene moda kako nena honarte, Felipe? Bat, bat zortzi, aspaldiko kontutxuk, eh? Azkenak urtetan beti bat ama gurun, ibitzenak. Minutua vale. gora, minutua bera. Ik, zera? Javi, ote bon nena honarte, dekena? Bai, nike bat, bat zortzi. Oh, bat zortzi zazpi, bai. Bai. Eh, Piki da, bera? Piki eskutik edo eh, eta... eskutik edo eta... orain lehen edo eta... Piki Ez lehen urtean, ez nian, nien beho bila, bai, aurrekoan berriz e, bat, e, bat amar eta bat amaro bat amaik hau zera. Bai. Eta izakute, disfrutatzea edo denboa aur, aurreko urteako bai. denboa apurtzea, ba, bai, denboa Bai, bai, baina bile ere kompatiblea txuk, e, <laughs> disfrutatu behar baina egurra emanez. Bai. Eta aurreko entrenamentutan ere, ba, bueno, ba, ba disfrutatzen de, jo, aurreko biru hilabetetan, e, ba, naiz eta entramitu fuertiakin, eta naiz eta asko bili, ba, hortan disfrutatzen, bai. e, horrengatik anibiltzen gaitu, zertek hortikan bizi modu ez dugu ateratzen. Ba bai. Bona, bueno, e, mirari, irik da, ber, bi, E, bueno, iratiria zaren ez, guatzen nola nola joaten den korreka, baina e, bai, Javi, norbarin burua gehiago altxia eta kaso egiten du jendeari, betian puertu jartzen gaina, pasaiku hortan Baina beste hoi, e, Felipe zautena, zartzen du buru gala eta ez da, buru bu, bu. E, aurretik jen irisat, entzut, i, nik karrereko nahi, ez, pentsatu parre estartuko zaituzten ikan, eh? Bukatuta eta aurretik bai, nio karrera nik jula, Ni isil isilik eta aserre arpegi jakin, deskitzen baina. Irati, hau ez alda, ez pixka profesionala eta zun bezea kutsua bezala dakana honek, eh, Felipe? Bueno, bakoitza behim eta jartzen juta. Ah. Bai, bai, bai, ez dekiz, horren beste zea, bai. Segun bueno, bueno, ez dakit ba. Bueno, eh, irati, eh, ze probetak ellos parte hartu zu, eh, urte honetan? Ez, nik eh, hoxe txope obia eta gau jare ateratzen az normalin. Hau ah, nintzen atera, ah. nino uh -huh. iadatorren urtean, martxun izaten da eta... Bai, lilatoian jaren ere, urtetik urtea, parte egizak egiago, ez? Bai, bai, bai, bai, tare. Eta giro hona, bai. otendorrez? Giro hona, bai. Hoi asko ze hor jendia gehi bat etzen da, bueno, beha bian ebai denetik, eh, bino, hoxe, lasai, lasai antea. Eta, bueno, e, esan dugu, ordun ja prestaketa ja, bueno, ja prestatuta, ja, eh, gaur zer da, gaur dieta zuntu eta jana zuntu eta dola maten zu, adibidez, e, eh, igandian parte hartzeko, irati? Bo, nik ez du batez prest, entrenamentu du zea hontan mentzat, iraila nola sinitzen prepatzen, eta ni normal, normal ez dut. Parte hortan ez dut zein oain bai, oain esate dute, ba, pasta, eta arroza bai. jateko, ba, iru egun lehen oztiko lasteko ijaten, eta... Eta duzu? Kaso ingo dugu, bai, bai, bai, bai, ingo dugu, kaso, bai, bai. Bai, i Felipe, adibidez, eh, azti hontan, ze janno ze biek asuntu da dutzen dut? Nik urte guztian jatuten bezala, Ni ez dit inolako aldatik. Nio, pastak eta pastak jo igual ez. Pasta, edo... bestelare hastian bitan hor jatet, minio, holako gauza beresirik ez. Berri, beti hastioi gauzak aldatzen da, etzik bate gustatzen. Ez. Proba egiten berri jakiten da, etxu gara ja. Ja, gorputza pastak ikien du dela biobila eta ikestu berrikan, ez? Zer bat ez berdin, ez? Ez da ez erre. bat, zerri jatik eta holako gutzi, minio. <laughs> Javi, eh, normalia nola, bueno, marazoia ezberdinak ibitziko, jo buruz, baina nola berezitasun zerbait eh, bueno, batzuz? Ez, e, urte, urte zaintzen diten zerbait ez, ez bakarra korritiatik, e, eh, nahiz eta lesionatu da, egon du denbora luze batian, alata guztiz ere, Bai, beti beti begiratzen zio e, eh, janai. Mhm. Eta gero irati, e, proban barruan, claro, iaz adibidez, egoizia izandu zen egoldi oso txarra, este que yo ura urare, claro, zer, el, elikatu ino que igual eh, hidratatu. Bai, ni ez, onola. Ni beti itxurri da biatzen naitzen hasi de gorrian e, bai. urasko eta dute korriteko bai. Ta hoxe karreran e, badozten naiko mai zura hartzeko postuk ta ni hmm. beti gelditzen az bai. Eta egualdia ez dakit nik nahi dut askoz, hotza berua bino, hobeto korrit jaut. E, hotzak un, ah, bai. eure beruak bino. Honezkio behiratu dazu horzean, eguran zegoen elde ingo dori gandeko. Ba, txarra mandute, eh? Txarra mandute, bueno, ebila pixka bai, ez tegit. E, zer, txarra ona, hola, ebila pixka edo, edo zer. Egoizio bino beto igual, ez? Netzat, netza, bai, ez dakit, hor ze zango duten. Okay, a ber, ere enten Felipe? Ez ez, hotza, hotza eta aizei, Eta aukera, aukera, Muturrien nola xirimiri pixkat jozala. Hola, <laughs> freskatzeko, hola, eskatzea da zizkeo, eh? Eskatzea, bai, igual, bai, igoik, eh? Bila pixka zaman gara uste dut? Bai. Eta, bueno, Felipe, igual, ordur, <laughs> rekorra hor txin, biliko gugor giri, ordur. <laughs> eh? aldi guztiak bat mandu minari, ez que ez da gaitzak egin ikan. Egal de txokua, o no? Ez, ez, ez, ire personala, beho, iakua ez ez goi jaztu txinik, ja emendik dik aurrean neko lan bat jitu urtero eusten, aurrek urteko bai. Habe, bai. mirai nola esan lehizke, kozatzen joan lagen jirema, mirakruzeko zeo jotzia, gio kasko jot bebizi lekua, pizto malda daka beti. Maki honetik an kaskoa berritxua da, ez gertu du lertzen, zu Ja, baina ez dakit. Igual, rekorrido difentik ingo txuro, ez dakit, beak. Bai, bai, ala, ala, ala, ala, ala izango da. Boi Bai. Agurtze joan goa ah, pixka pixkan. Eh, da. E, sorte Bai, eskerrik asko. Amai ere eman animuak. Vale. Eta gero, bueno, e, eh, kaldera, galdera, zinegotzi bezala, bueno, ez tegit, euskarazko zinegotzi azea, zer bodi joa, <laughs> asuntua. <laughs> Zerren asuntua, udala, udala. Ez, ez, ez, zuzeor, zu, zu, zu, barruan, ah, barruan. Ni, ongi, ongi, ongi, aldu guno bekin egiten, ni beti hori nire Bai. dut. Bai. Eta, bueno, ja, ja jartzen, ja, bizka, bizkan, ez? Zer? Ja jartzen ja pisari dute erko bilerak eta horko zeak eta ja bai, jartzen ba, ja. Martxa, martxa martxartua, ez? bai, bai. Bueno, bai, ba. Bai, bai. bai. du, hemengo maratu jak eta beste probak eta... Osongi. Animo eta eh? Vale, eskerrik asko. Bai, agur. agur. Ba, hortxe txaitzen dugu irati etxe bestiekin, eta zerekin jarraitu behar dugu. Bueno, igual musika pixka entzuko dugu. Ja, mhm. maratuekin mm hasi bai. horretik eh? Ze gaztiak, ze... Ze abesti bato, ze talde bato... Gaztia, gaztia, ja... Ni, ni, ni, jode, nekin paduta bai? Gure garaiko... Ze gartako izki hor duen. Eh? Nekin paduta bai, gaztia, eh? eh bueno, ertzainan... Ertzainaken eh, bi minutu ero. Lehen izan digut eta, eh? Oida. Entzuko dugu, bale? Venga. Venga. dira gaiten diren Altzei du bortitzak, hortzeiz mugatutzak, jo ditzazkezunean Biozatik zaitu egonko, itxasora inotre Ba, hor txentzuten ari, ertzainak. Zainak, mitikoa, ze bat urte du, abesti jonek? Zer urtiu morroska ez? Ez dakit, batzu eh? batzu bai, eukiko. Bai, batzu bai. Bueno ba, eh, hartuko dugu hain erdun e, eh, maratoia, gorostiko maratoia. Eta, bueno, Javi, kinaziko nahi, zetik badakit, iaz parte hartu zula, urte zandu bezala mi erduta dago, uh mhm. -huh. ezin du parte hartu, ze bat urte ja Maratoya? o ze bat ja maratoia? Bueno, ba, maratoia dozen erdi bat edo, ikian zen bai. Bai. Bai. Eta, bueno, Eh, hasieran ondo, beste batzu berriz e, uste baino gerro, beste batzuk asko sofrituz, bakarren bat erretiraturu bai, bueno, eta bueno, ba, da, e, lehen, lehen oso ondo, oso, oso gustora. Denbora aldetik ondo eta geho zare bai, e, bukature asko, asko sofritu gabe. Bai. Ze denboran, iaz? Iaz, e, bi hor dut eta minutu. Oh, eh? eh? ja. Bada, bada. ez zer bat, eh? Ba, gu, eta geu batez ere, jo, azkeneko momentu arte eta osorik asko sufritu sufritu bai. Mm Felipe, ia esatera ditzan, zentet? Ba, lehen urtean bi maratu inizkin bat mendiko bat, eh, aizgorriko maratu ja, mendikoa, eta geho donostiko egin. Mm kezka bat jaztuen, nion maratu bat zertzen da, jakin no, ni mendikoa no, o ez, errepideku zen gorrubo. Eta? Zein dago? Ni mendikukin askoaz gorbo iritsi ziker. <laughs> Bai. Bai, bai, bai. Mendiku ba beste histori bat. Ordo askoko lana bai. duk eta beste prestakuntza bota, ez? Ordo asko sartu bertzuk mendik mendiko hmm. maratoi bat iteko. Ta errepidekoa berriz, bueno, lengo urte guztian ibiltzen gatzuk eta azken fin indu pixka bat mhm. entrenamentu luzatzia besteik, ez? Minestik mendikuekin ez dike zer ikusteko. Uh -huh. Eh, Errapidekuek. E, eh, bo, Iaz? Mazo jan? E, eh, ni, bi hor berroita maika. Berroita maika. Eta mendikun ja sei ordu dut, Ba, mendikua, ja, beste... Eta guztu agatu izan, hemen eh, maratu duroztiko balatu izan. Ba, bai, bai, bai. bai. E, iru ordu nazpitik nahi ninin, eta... Hortu eh, joan lua. Eta izan, Javi, ina ez hola salduna mendiko balatu izan? Ez, mendian, ez nauk, hasi guandekan. Ez, Oindikan. Ba, <laughs> bai, askotan pentsatzen dit, eh, jo, ba, ze, ze politia batez ere inguruak eta ezautzeko eta bueno, ba, beste bestera bate ibiltzeko. Ezain beste e, eta Bizik eta, bueno, ibili eh, eta inguruak izautu nahi horrek bai bai ematen didala zea, Baian, izautu lehizke zei ordu korrek ibiletak inguruak ingurua, <laughs> behitu lehizke, zari dut, gogorra izango dela, eh? Ba, ba, gogorra du, dut gabe, dut gabe. Bai, bai, bai. Baina, bueno, desberde, nik uste desberdin izango dela, zerti, korre, asfaltuan, eh, dek, jo, pauso denak, eh, berdin berdinak. Pan, pan, orduan, jo, asko, izaten mm. txekenez, e, gehiago kastigatzen mendu muskulatura asfaltoak, zera baino. Eta... Claro, bestiadek eh, alda paundiak, bai, bai gora eta geho ere asko kastigatzen mendik eh, aldapa, bera. berak. Ik ordu probatu nahi dek, usi, gabe, nola, nola ez, nahi jau izan. <laughs> Ez buru bezala, ez guzteko, ez aldaketa. Bai, buruan gauza asko bai, baino, ez dakit bai. geho. Ia noiz. Eh, Javik Sanduna, zera, Este Felipe Aladek, e, kastigatu gehiago itxenda Eh, hankak eta... Esfaltuen? Eh, Mendilean gertatzen du e, goiti beretan hankak asko kastigatzen duk. Bakarra beti gora juzen da askotan beste erremelik ez dakak oinez honberra. Ja lertzen jazen in oinez hasten jazten. Nik uste itordun asten dela bat bazterreta behira. Ja gauza ez denin beste zertako bazterreta behira. Atzea behitu zema malda agen, gora behitu zema gelditzen den. Eta nik uste eta askoz gehiago disfrutatzen dela mendian eh, errepidian bino. Errepidin hasita bukatu arte joten jaz muga muga muga bino mendilan zenbaitetan kasko iristen jaz eta bai. denbu hartzen du bazterreta behitzeko goiti berazten delako eta, eta entrenamentotan ebai. Eh, Lehen izan jau, e, zer den gogorrena ez, beho bia donostian, ez dikit, donostiko maratoia, ez que maratoia izena bakarra ja, gor, gortasunak dugu, du, <laughs> eh? izena bakarra ja, e, ze tramo de gogorrena e, donostikoa edo, edo... E, nik usteit, e, bigarren, hau izaten txuk, donostiko maratoia izaten txuk, itzuli txiki bat eta bi haundi. Eta nahi batez lehen gurtian, bigarren itzuli handia, hasi berden initen, orduan ja buruare hasten dugu, berriz e, itzuli handi bat inberra, hankak ja hasten txuk pixka bat, e, minberatzen da hasten txuk, gorputzeko, gorputzak ega ez berbezela erantzuten, da nik uste bigarren itzuli osua kostatzen dela asko ikia. Javi? Ba, baita, ere, zertik eh, kontutan hartu lehenengo buelta hundian bukaeran ja badela, hogeita iru, hogeita bosgarren kilometroa. Orduan, e, ba, oan ere kaskatu kaskatu ez, baina ja neke pixkatekin eta oan falta dena ba, pentsatu zakein zenbaitetan garaia gaina anoetako inguruan gertatzen dut eta horiak kotxia, abitua jamintua, dena eta jo dikan Buelt, beste buelta oso bat eman berra Ziklo dut gire, gogor, hor Bai, bai Eta kero, elika gaia edo, hidratazioa edo nola hor egin berko da, ez? E, eh, astu gabe, ez? Ondo Ba, hor bai, hor e, ura eta bueno, hotza den garaitan ba ni saiatu izan dunak e, eh, zotibaitare urte batzutan lau gradokin da e, kaskabarrak inta tokatu izan duzu ere eta ordun zerbait berua tia edo horrela ban lagunak eta joten dituk eta haiek prestatu termo batian edo eta haiek banatutakoa. Uh mhm. bai. Bueno, eta gero, Felipe, eh, probetan parte hartu du gehiago, zandek mendiko zea, eh, bueno, gehiago hartu duke parte ez? Ba, eh, bueno, urtian hasieran hasi genioen, eh, aurtzaro kirol elkartiekin talde bat ingenin, ah, betera nuak, eh, bai. Xabi Eskudero, eta Olio, Xaxier, Xavier Bizarraga, bai. eta nekin. E, ibili e, genioen txiki batzuk egiten, lasartekoa tolako batzuk, Geo beti izate jo beste kroezea txiki batzuk, e, San igoera, oiteko matini, egeo eh, txindokiko vertikala ini, uh mhm. -huh. larritzatik txindokira. Zemot, oi? Oi oso politia du, bai. nahi asko gustatzen zik, oi. E, eh, bide, bai, bai? erdila dena oinez itxenduk, eh? oso gorra bezala du, baina oinez itxenduk. du. Ino oso politia dut. Ilo bakarri txendu, geho niko iti beretan enak ondo moldatzen da orduan. <laughs> Pakke bat izatu, gora iritsi eta bukatu da. <laughs> Da ez goiti bera, jetxi berra, geho. Go, goiti bera bat ondo jaizte da, ez? Ez dute normalien, ez? Bueno, belaunak sufritza mente. Ba, Euste dute mitartin baian, bai, <laughs> bai, bai. handik aurrea. Geho? Geho, geho, poliki, poliki, jetxi. Hoxe, eh? Mino oso politia dut, gaina tokatu ziuken aurten, oso egura lionak, eh? behin kasko eritxi eta nahiko demo izateko, bazterreta behitzeko, goiti berakune. E, nola izaten den kontrarlo modure izaten duk hau. Ogei segundutik atetzen gaito, ogei segundutik behin, orduan geho izaten duk den bez, gainekuk nola heldu den ikusteko. Orduan, ez beste zehagot. Beste bueno, histori bat duen oso politia. Politia, orduan. Gero, gehiago? Itek edo zelatik joan? E, geho zein nien oi hartzun nengo xaniste banetako ah. krosa ba, Jende asko partatzen dik, eh? Bai, beti zieto bat o, inguru bai. betetzen. Etxok oso giro politia izaten du, gaina aurten plazan irtera eta mhm. e, uh -huh. bai. Eta geo donostian itzen duk, hon dela amabos, egun izan duen amabos kilometrokoa, Izate, ondartzako ez? Ez, ondartzako nurrengu. Ondartzakoa duk bat, iru bai. ondartzak, eta urrengun duk, amabos kilometrokoa aure jendetza ondixan barra, bos mila ingurukua. Uh Eta hola iristen gaituk. Beho biara? Ozan, inti gortun ez? Ba, ja, aurretik ja bi, eh? Ba, inti gauan. Egin batzuk inti gau urtene. <laughs> Ode, oh, emiari? Hau, zaitu da do, eh? Zuek urte guztian ibiltzen zate korrikaro, eta notatze altzute guain, eh, beho bia urbiltzen denian bide gorrilean, jende gehiago da bilela bideo azterretan, lako, ozera, beho bia sukarroi. Ba, muy, ondile ikusten da hemen, hemen bai garaitan ikusten da, eta gero horla eh, beste herritan dare, bueno, de muitzen naiz, eta beste herritan ere hozin ordutan hozin e, eh, garaitan badao, badao jendia korrika, eh? bai, bai, asko. bueno, e, eh, Iberriz Javi, Zaldu, mi erduta, baina, bueno, ze proba parte bat, hartu dut parte proba bat? Ba, aurten, bai, Felipe Gizamezela kroseko temporada ingenian, zea, e, Hortzaroko atletismo taldean. Zer baina hortzaroko probatu egitzute, ba, eh? hortzaro izanien, ez? Ba, eh? bueno, ondo, e... bueno, hor eh, Periko eta Xabi Salaberria e... Eh, dituk buru, eta bueno, ba, beraien bidez da, ba, federatzeko eta ba, errestasunak mhm. Ba, izkiagu, eta, bueno, ondo. Hoi zer proba konkreto batzuk? Bai, e, federatuak ematen dik eskubideak geho, E, federazio beak antolatzen dituen probetan parte hartzeko. Badibidez, e, kroseko e, temporada e, iteko aukera dukak, dosalba dukak temporadako, eta e, kroseak e, korritzeko aukera ematen dik, eta baitaren nahi izan ezkeo piztan pistako karrera batzuk ere bai. bai. Uh -huh. zer Ba, egio barriz, e, e elburua jarri nin e, maratoi erdia, donostiko maratoi erdia prestatu nin, da, bueno, egin nin, e, eh, guztu ere, eta justu ura zehatu, ura korritu, tandikan e, eh, bi astetara edo izorratu nion, maiatzaldian edorrela. Eta gehoztik gaina, ba, esan da, ba, jende animatzen, da... On, ondo zatzen Da gutxi gehiago, bai. Be, bai. ondo, porra, bai, ja, ja, ja, ja, ja, Bazan mat, Azi, ja, korrika eta biltzen entrenatzen. Bai, ba, ja, bazan mat, bai. e, bi edo iruazte jasi ikan da. Bai. ja, ortego Dobra, aldia, ja, ez ja, ja bukatu, ez? Bueno, bukatu sí. minuen ez dira, no gana, si. Bai, bueno, ja, azar bat, gaude, bezala dit, urtia bentzat. Bai, ez, urtia ber eh, beste karrera pare bat edo horrela. Bai, San Silvestre horrela ikiko bai? Bai, bai, bai, a ver, e, eh, bai. A ber, bat, zeinero nadatu, eh? Bueno. Iberri, San Silvestre ikendek, e, eh, E, eh, ba, ahi urtetan errentira jonik izan du batzuk beti, San Silvestreko korritxan. Eta, jende parte hartzatik? E... Eh? Ba, ba, jende asko. Bai. Gaina hoa ba, norga bizeko jartzunen e, zerbait jantolatuko te de San Silvestre egun hortan, no inguru bai, bai. hortan, o... Ba, ba. Hortano, ba, ba. ba, ba. ba, ba pripiti gubilatzen dugu primizia, bai, tortzen Tak, bota digun egzer batea, tak primizia. Hala ere, jakintaz zema jente korrik ebitzen dugu jartzenen, bueno, azteko juk ez urazki, ez? ba, bakar, egun ez egun ez tegozo zea, baina, bueno. Gertatzen du ja jende bakutsak behautxura hartu adula batzuk errentira, donostira ere joten txuk batzuk, ah, egun hortan eta etzakitu no. itxurarik zenbait aldatziare zenbait e, no. kosta egiten du. Eta, bueno, baina hasti izango juke. Probatzi, ez? bakarra, ikusi eta beste narritan eh, olako proba batek eh, uste zarreun egin segirua jartzen duen da, nahi? Bai. Eh, gustatzen zik, mm. ideia hartzen den, zerbait egitea, arrasaldi hortan da. Bale, ba, berba. Azken finin erdi izaten duk arrasaldi hori Bai, bai. Bueno, gu bat poliatuko eh? Ea ba, lortzen zuten. e, Felipe, urre gurteko, a ber, erronkak edo beti ikendutenetik anezabati ezberdina edo ze proba gustatuko likeek ondo prabestatzea edo zer? Bora, aurten e, eh, zehatu jau, e, taldia eratu jau zea, e, eh, nautzaro kirolekartekoa, lehen bai. jende bere txuek, Hoi hasiko jau, eta geho ziuztek aurten e, martxo aldea zio, e, belodromuan Europako beteran untxapelketak ziostek. Eta hor gabizek, e, zerbait dugu, no ez? Europako izen horrekin, ba, ba, jende... Ba. Jende, garrantzitsua, o, izketan meintzat, raru egiten digun jende izango data. Pardon. Etzak, bai, horrei horrei berean ni zerbait politika. Eh? Bai, etzak. Zerbait eh, berezia, zerbait berezia. Berta, eh? Izberdina beti horri bili gabe. Taik, zea, Javi, bekuteko? Ba, etzak atere horlako elburu hundirik an. bueno, eh lehen gurtian krosen korritu nien eta ba, oso oso oso eh gaizki eta asko sufritu hor lokatz artean da ez nian bat ere ondo pasa, eta horten, ba, bueno, baia gaina zen pixka bat geixio dizutatzeko, zertik, bo, lehen gortian, Hoi bai. proba krosekua, lasarte? Krosekua, eh, bai, lasarteko izaten de, geho, eh, laska hon, hemen txinkudin irunen ere bai, azpeitin, izaten txuk horrela, mm, dozen ardi bat horrela, bai. Eta, karo, segun ze neguan izaten dek, Lokatza txarra ez horrela, hankaz hartu eta bai. zuertuak egiten behar. Bai, bai, bai, bai. Batzuk eh, ondo jota egiteko, ni lehen gortian, bueno, <laughs> bertan, bertan galitzenean egiteko, baten, ez zimutu hankar. Ix zeskorrazeren partatu egiteko? Bai, bai, elkarrekin, eta horrekin. Eta gorra da, edo zer, gogoetu txiotu? Eh, ez behar dena, gero jartze zirkuitu eh, oso ere, mu txiki jota kurba ara, eta kurba honen eta inoen ez du bote ritmo ikartzen. <laughs> Jota ezkerra eta eskubia. zea, e, Eta parte hartzen dik jendiako la krozian ere? Bai, bai, bai, bai. batez ere beteran nu gabiltzeko, ba, neurrian, bazter guzita. Jo, hemen e beteran nu, bai. bai, bai salda jende. Nik etxak itemen bat, eh, ama bosturtetik, ogeita marrea, hor daten du kutsune bat, ikara gara, mutiltan esketan. Bai, eh? Bale, ogeita marretan, hastu gure bai. izan dia. Jendik egin, diba kirola, eh? Urtu ditan, emio, beste egin beste kirol bota. Nik etxe egin zertan, oh, nik etxe egin zertan ibiltzen dien. O, oh, parranda egin xigo, gale, nadien, nadien, ez adeketa, igual, egin txeko. Erki, erki, zake, bueno, ez eh, dut dugu ere urrengo urrengo urtekoa. Egin eh, opiskat, eh, a ber, ja, uh, urtu bileak, bosgutsi lehizter entrenamento mota. Urtean, er, nola zentrenamento mota egintzute, bakitorra ez dite unero atentzazten, e, astean e, egun batzu justen entrenatzeko, ozer, Felipe? Bueno, azken fin bu, e, Xabita Bilek, bide gorri taldeko Oida, bestia, bide gorriko talde da. taldea gorriko talde da. fiska bizka, propagandare horre egin bertzu. oi ba, ba, eh, hoi iza, jende, izan zentik, bide gorriko taldea. Ordu txikitan ibiltzen den talde hori. Ordu txikitan da, onditan eh, bai, eh? Bai. Nei denen, eh? <laughs> Ba, bide, zuek zuburazki, txikitan. Eh, bueno, astian izaten txilegu lau egun goizeko zeitan. Azte bukaretan, ja... Nei kolointa goizeko zortzitan. Bon, nei kolointa zortzitan, bueno, bai. <laughs> Eta, eh, Javi, alabe que ire bai gorrutzik. Bai, bai, bai, bai. Ba, eh, lanan gatikan eta beste obligazio batzuengatikan, ba zailadek eh konpaginatzia. Orduan ba, bueno, goiz hasi, goiz bukatu. Takio lanea, zea, putazterako Joda, ba, ba gezura dirui, baina lanea jotekore beste, beste harintasun batekin. Eta bait korri gabe gehatu, eta geho lanea junta gaizki igual. Ba, gezura dirui, baina ematen du ne, ne, nekatu duen sensazioa. Bai. Zenbaitetan eh, entrenamentu baten ondoren lanea joan eta jo, ba, askotaz zerea edo... Eta beste batzutan berriz, e, entrenatu gabe jonta, mozolotua, edo... <laughs> Pixkat... bueno, gure alderantziz, gure guzti, nire bietzat bai. alderantziz, nire alderantziz guztia. Hala ere, ez dute oso lan gorra izango digunean zehar, hola, hola korrekin. Oire egia, <laughs> partidoria, paketi banatzen, bueno, bai, eh, aurratatzea eta, bueno, lo hartu gabe betzatzean, ez, kabinen, Baina, bueno, elana bestera gorra izitekin ere. Hoi, bazkai guztitako isto izate jende izaten duna. Goizeko seitan eta eta zuze lan klaseote zute. Bai. Ez azte zan janaituko, pikotxata balakin. <laughs> Eti, bai duk taldi makarren bat hortan ba, nahi zuena. Ah, ba, ba. Ta, bueno, hoi, irera nadakak eta, bueno, mundatzea zire. Lana Nola ba, txenak. Lanea joteko gero. Ba, ba, lana joteko gauza izatenak. Gio lare igual, eh, entrenamento gorre egin ezkio, ruta datu igual. Pakete entregatzen junta, pakete humberi bezita igual, reflejo gutxi xiago igual, ere. garren pixe jo berba, ba, deitu itxetxet goiko eta esaretzu bera jaisteko bera. Torri de illa pakete jo berba eta jaiste txuke. Ja, jaiste nautia. Javi, komertzela dugu, saltzadi eta hori, bueno, pixka bat ere, Ez berdin, eh? baina, bueno, ba, ba, lani, lani berra bentzuta. Fi, fiziko lan fiziko ba, ikan. Ez dela, ba. eta eta erorlan dakana, zari izango du lakio konpaginazia. Ba, eh, eta taldean ibiltzen gehan denak edo gehiena bentzat eh, lan fiziko ikan ez dituzte da. Pero bueno, aurre hor du, e, bide gorriko taldea, aurre, aurre, aurre, aurre, aurre, aurre, aurre, aurre, aurre, aurre, aurre, aurre, aurre, aurre, aurre, aurre, aurre, aurre, aurre, mirari, jende bai. pila bat ikusten dela, korrika, frantz ere unu dietan, ere jende asko ikusten da, hori kirola egiten dela, eh? ikusten da jendea, ez, begit, ez, eunian zehar, eta batez ere fetxoitan ondik ez? Bai. Baina, oi hartzunek, dela, jendea korrika, bizikletan, ez da egitez? ez? Bai, eta gaina bidegorria horre onta uste eta aukera, aukera ona dela, kanpore jende asko ibiltzen da, hori bai, bai. Zer du, Javi, hola engaitzetzen duna korrika ibiltzea edo, sabezke finean? Bueno, eh, kor, eh, korrika... Dicho badago ez, korrez de kobardez, este betiko zeak, eh? Eba ez, eta korrika, zakik, motu egin zakik eta korrik ibili, barra, eta holako txoak zer du, dela korrika? Eh, ni, ni guztes dela korrikana bakarra, ni guztes dela kirolaikia Eh, Berintzaite pala, pelotan ibiltzea edo edo oinezko paseo bat, edo korri, bizikleta, igeri, daik zerbait, zerbait egin ondoren gelitzen den harintasuna mhm. eta bai, zek, gu guztoa. Bai, korputza betzen guztoa. Eh, estudioak ere baitu ba, ze hormonak zehatzen dian, emuitzen eh, mugitzen dian, da horren e, engantzatu egiten duela eta zea eta, bueno, bai, Baina azken jamentzadek, bai. satisfazioa eta norbea guztu aukitzea. Eh, Felipe, Felipe, dek. Ba, ege honi garrustik, gaina hainbeste bazter guztiatik e, zabaltzen txusten mezu ekiuk eh, ez, eh, kirolan onurak bila, bestila eta txiki-txikitatik ja e, gazte guzti jai jartzen zizkatek aukerak bato besti iteko, eta ordu nik uste pixkan-pixkan ordu da gehioi dela zabaltzen. Mm-hmm. Eta gero e, nadin batetik aurrea gainean ikusti jendia ordu dake jo hartzen dela kirolan garrantzia eta bakoitza bere mhm. bere posibilitatein barruan o du goinez txirrindan mhm. eh, korrika uh familia mitxeren atarrak beti denak egiten dut korri eh arrebak eta beste anaia ere, bueno, horre, begara bilia zen, eta, bueno, e, eh, benaz aztela, on, harritzen hau, zatik an, e, eh, birari, oinatxa Jose oso ona zen, oinatxa zuen begara dien, oso ona, beti nire nuri zautu, baina zaten dutena oso, oso punta-punta bintzen zena, eta ez dezute zuten inora atera txirrindulari, ja, yeah, etxien, ze pasatzen da? Oi, atxak, beak, ez zehatzut nulako. Gu atxak, bakoitxe mantzuken aukeran, nahi genuna egin, Ordu, lehen ez ez du sartu izan du, Jose Miguel, guzer innei genuen. Eh, bio, kurizu, Ordu batzuk asitu korrika, bestik... Bio, geizkero korrika, ibitzen dute. Errexen hori duketa. <laughs> bai, ez tekin ba, da, errexen alda. Zapatila jantzita martxa itxetega. bueno, baina, bueno, ez, egia zan familik ustila, gozitzea, eh? Bai, osa bakta denak. Bai. Uztia itan emateik oiartzunen txirrindan, asko bilituken. Asko? Uztia itan asko, e, guatia ita lako itxek gua, beste gua, beste gua. Oso zabaldu zen ze, bai, kirol bai, txirrinda eta gaur egun berriz eh, jartzen den txirrinda oso bai. kontatu. kontatuk. Bai, bai, ez da, lehen hor dune eh, beharra eta denako txen, oine ez edo bizik txirundan, eta oan berriz denako txian eta motuan, eta, bueno, bizte, eta Jose Joakine ere begara dian, ez el, eh, piso la, lasterketan ibiltzen zen ordu o jabalina, eta no, ondo ibiltzen juen, Aitxu, aitxu, jo Bai, bai, bai, bai, probatu zin, eta ondo, ondo. Bai. probatu bentzat. Kirola. Bueno, bini, ja ordu bilak eh, eta... E, eh, zago itxugu, zertukun, eh? gure beti gizela? Ba, ostiralian, e, eh, asteburuko kirol jardunaldiak zein izango dien, kartelera zein izango den esango dugu. Uh Hortaz gain astelenean, bueno, ba, emaitz hoien, eh, eta... e, eta analizia. Oida. Eta atornaz azkerian, gobidatuak, eh? eh ondik lotzeko itxugu gauza batzu, baina, bueno, txirindulari, nintzitugu, txirindulari buruz, eta, bueno, eh, egingo dugu, txirindulari itzeko urteko balantze bat, eh? A ber, mi rosa, eta gio kideko pe, bat, eta beste txirindularien bat, eta, bueno, itzen dugu, eh? eh? azaroa da, eta ja, diabukatu aldia bukatu bat, ja, oporretan eta, ja, itzen dugu nolako balantze txiki bat. Eta, bueno, mutilak, esatik mutilak izan gaztiak, baina, mutilak, eh? <laughs> <laughs> seguir. abe, ondo, osatu. azkeriko, ya, eh? Vale, vale. ya. Azkerik eskota, bero bian parte hartzen duten guztie, ba, suerte onda. Guer. Disfrutatu ezatela. Guaren gobala. I, nekatz, nekatzen dekerean begira, eh? <laughs> Nia nekatzenak horro tardian zutikan. Eta gaini azkeri, un mes etortzen juk, ya bai. den. Ta, eh, gorra bai. begira lebezera otea, eh? Horten gehiago, merko, jose, Gehiago? jose, aurrenekuk eta azkenekuk ate arte ordu bete pasakotxukan, Te hillo se lekua, en beste ordu terdi enberbok. Bueno, si ordu terdi, aurkilla. bat eman goit, aurkitxo bat aneixeitzeko. Alare gaina gut, irtera, aurten goiz dela. Ba, amarterritan. Amarterritan. Amarterritan. Izango da ez? Asi, aurrenekuk amarterritan, azkenekuk. Gustit ordu betero behan du izango dira. Nola ordu betero? Amaika kolorez berdin. Bai, ordu bete berraldazea? E, e, eh, Mino eh, pusketa, aurten pusketan ziak, oi, antolatzalik. Geo lehen gurtian izan zin arazukin, abitu da formatzen ah. zin pilaketak. Bai. Ah, aurten eh, pusketan bai. eta uste nahi dutela beste modu bat. Entzuna naukan, e, egingo zutela aurreatu ordu berdi bat, atzeko jendea oso berandu egiten zerako. Oro pasatzen dit, hay lehen lecho te bestela baldin bada asuntua Eh, e, berandu bukatu gabe, orduan haiek ere luzkate berko eta bestela biak gai txukatxu beti bezala, eh? Eta hoan dik nahitek tartea ondik jugu jarri, aurren urtian sartintek amarretan izango te den, lehenengo bai. irteera. Baina gio, buka, bukatzen dinean, oan dikan ja martxan dago, zea, biria moztuak eta diute, oan dikan, o, ja, azten dako txiek eta azten dira, ja, azkeneko. Pentsatzi, ja, lako, lako antol, antolakuntza batekin, eh, azkeneko eh, iritsi oh. arte, dena moztuak. Dene, Azken fin, lehenenguak eta eta azkenekoak zea berdina mesitek. Eh? ba, ba, bai, berdina eta biriak izten ba, ba, bai horrekuntzako azkenekuntzako. Ba, dena da bai, osea pioro tardi saia begira zer ezpada familiarren bat edo ezaldi bat aldeke normalian, ez? Zaila, bai, bai. <laughs> Bueno, bueno, Ikote? Bai. Sorte ba. Felipe. Iri, aurren ikusten jo, beti ikusten. Urren gurtian, ni jartzen zen ikusten da iatetzen jazen. Ni izan dit adela ikustia, animatzea, eta iri aberriz behitzea eta kaso ikia pasaeran. Nio, nola gurtian zen, atoda hostia zen bezala, pues, no hai. Bueno, ba. Horte ningoit, zera bat, estepzio txiki bat ingoit, bai. kaso ingoit. <laughs> ba. A ber, izan goite ber Bueno, ondo, izan eta zige ondo. Oida, esango dugu errepikapena zortzitertan jarreko dugula, gaurko saio honena, eta bihartik aurrea, webgunean, oi hartzun irratian webgunean, e, entzun gai izan zutela. Jondo mirari, ba, urrengo azken arte. Venga, sigonto, aio! Aio!